U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Ovo su ajeti Kur'ana i knjige razgovjetne. Ovo su ajeti Kur'ana i knjige razgovjetne. upute i vijesti radosne za vjernike. One koji namaz klanjaju i zekate daju. i u svijet onaj čvrsto vjeruju. Zbilja, oni koji u svijet onaj ne vjeruju, Djela njihova prikazali smo njima lijepim, palutaju. Takvima ogavna kazna pripada. Na svijetu onom bit će oni pravi gubitnici. Oh, so... A ti primaš Kur'an doista od mudroga sveznajućega. Kad Musa reče porodici svojoj, Ugledao sam vatru Doći ću vam od nje sa vijesti kakvom Da biste se ogrijali Da biste se ogrijali Pa kad do nje dođe, zovnut bi. Nek budu blagoslovljeni oni na mjestu vatre koji su i okolo nje što su. I slavljen neke Allah, gospodare svjetova. O Musa, zbilja, ja sam Allah, silni i mudri. I štab svoj baci. pa kad ga vidje da gmiže kao da zmija je, okrenu leđa i ne vrati se. O Musa, ne boj se. Kod mene poslanici, ne treba da se boji. A onome ko silnik bude, I potom dobrom odmijeni zlo što činio je takvom ću oprostiti i samilostan doista biti. Stavi ruku svoju pod pazulo svoje. Izići će bijela, a bolesna nije. među devet znamenja faraonu i narodu njegovu što poslano je. A oni su zbilja bili narod griješnički. kad im znaci naši jasno dođeše, oni rekoše, ovo je vrađbina očita. Pa su ih oni iz silništva i oholosti poricali, ali su ih u sebi istinitim držali. Pogledaj kakav je bio kraj onih što nered su činili. a Davudu i Sulejmanu znanje smo darovali. I oni su kazali, hvala Allahu, koji nas je odlikovao nad mnoge robove svoje vjernike. I Suleiman naslijedi Davuda i reče O ljudi Podučeni smo zboru ptica I dato nam je još svačega Ovo je blagodat doista očita. I sakupljene bijahu Sulejmanu vojske njegove od, od džina i ljudi i ptica, sve red do reda. čim stigo se do mravlje doline, jedan mrav reče, O mravi, u vaša staništa ulazite. Oh, that's number. da vas ne zgazi Suleiman i vojske njegove, a da to i ne osjete. I Suleiman sa riječima njegovim glasno nasmija i reče Gospodaru moj, nadahni me da ti zahvalim na blagodatima koje si podario meni i mojim roditeljima. činim dobro s kojim si zadovoljan ti. I milošću svojom, nađu svoje dobre robove, mene uvedi. on izvrši smotru ptica i upita Zašto li ne vidim pupavca? Da nije među odsutnima, doista ću ga žestokom kaznom kazniti. Ili ću ga i zaklati. Ili će mi pak, ja sam dokaz donijeti. ne potraja mnogo, pa on dođe i reče Saznao sam ono što ti ne znaš. Donosim ti iz Sabe istinitu vijestu. toga sam našao jednu ženu koja vlada nad njima i kojoj je dato svačega. A ona i prijestolje veličanstveno ima. Našao sam da se ona i narod njezin klanjaju suncu. A ne Allahu. I da im je šetan lijepim prikazao dijela njihova. Pa ih odvratio od puta pravoga. I oni nisu na pravoj stazi. ruka pa da se klanjaju Allahu koji ono što je skrovito izvodi na nebesima i na zemlji i koji zna ono što skrivenim vi držite i što najavi iznosite. Allah je Nema drugog Boga osim njega Gospodar prijestolja veličanstvenoga Vidjet ćemo, reče on Da li ti govoriš istinu ili si od onih koji su lašci? S ovim pismom mojim idi i njima ga baci. Potom se od njih odmakni. Pa vidi šta će jedni drugima reći. قالت يا o svito, reče ona. Jedno pismo plemenito meni je bačeno. Zbilja je od Sulejmana. Izbilja je ono u ime Allaha svemilosnoga, samilosnoga. Nad mene se ne uzvisujte i predani mi dođite. قالت يا svito, ona reče. Savjet mi dajte o slučaju mome. O stvari za koju neću donijeti rješenje, dok vi ne posvjedočite. A oni rekoše, Mi smo posjednici moći i posjednici sile velike. A tebi pripada naređenje. Pa gledaj šta ćeš narediti. Doista, kad kraljevi grad neki osvoje, reče ona, oni ga razove i poniženim učine stanovnike njegove ugledne. I tako, eto, oni čine. I tako, eto, oni čine. A ja ću njima zbilja poklon kakav poslati. Pa čekati sa čim će se izaslanici vratiti. kad on Sulejmanu dođe. Sulejman mu reče, Zar da me blagom pridobijete? Ono što mi je Allah dao, bolje je od onoga što vama dao je. Amen. a vi se po oklonu vašem još veselite. Vrati se njima. Mi ćemo im doista vojske poslati, kojima se neće moći suprostaviti. Iz Sabe ćemo ih prognati ponižene, pokorene. O svito, upita on. ko će mi od vas donijeti njen prijestu prije nego što meni oni dođu pokoreni. Oh, now you feel Sklonit ću ti ga ja prije nego li ustaneš sa svoga mjesta. Reče Ifrit od džina. Ja sam zato moćan i pouzdan. zatim reče jedan kod kojeg je znanje iz knjige. Ja ću ti ga donijeti prije nego li okom trepneš. Pa kad ga vidje pred sobom postavljena, Sulejman reče Ovo je blagodat od moga gospodara Da bi me izvrgao kušnji Hoću li zahvalan ili nezahvalan biti A ko je zahvalan? u korist svoju je zahvalan. Ako je nezahvalan, ta, gospodar je moj bogat i plemenit. Promijenite joj vanštinu njena prijestolja, da vidimo mi hoće li se na stazu pravo uputiti. ili će biti od oni koji nisu na pravoj stazi, reče on. Pa kad ona dođe, rečeno joj bi, je li ovako prijestolje tvoje? Kao da je ono, ona odgovori. a nama je prije nego njoj dato znanje. I mi smo muslimani. A od staze prave odvratili su je oni kojima je ona robovala, mimo Allaha. Zbilja, ona je bila iz nevjerničkog naroda. Uđi u dvoranu, rečeno joj bi. Pa kad je ona vidje, ta, duboka je voda, pomisli. I zadiže haljinu uz bedra svoja A kralj joj reče Ova je dvorana uglačanim staklom popločana O moj gospodaru, zavapio ona. Spram sebe sam ja zgriješila. U prisustu Sulejmana predajem se Allahu, gospodaru svjetova. Gospodaru svjetova. i Semudu smo poslali njihova brata Saliha. A oni na jedan put dvije skupine koje se prepiru među se. On reče, o moj narode, zašto zlo požurujete prije dobra? Zašto vi od Allaha ne tražite oprosta da bi vam se smilovao? Oni rekoše, kobnim predznakom smatramo tebe i one što su s tobom. predznak vaš je u Allaha, reče on. Nego ste vi narod na kušnju stavljen. A u gradu tom devet osoba bi koje su na zemlji nared činile i red nisu uspostavljale. I koje su rekle, Allahom se zakunite da ćemo noću njega i njegovu porodicu ubiti. A potom ćemo sigurno najbližim krvnom usrodniku reći, ni propasti njegove porodice nismo prisustvovali. Izbilja, istinu govorimo mi. I spletke su kovali, ali smo mi spletke ništili kad oni nisu ni osjećali. taj kakav je kraj bio s pletkama njihovim. Mi smo ih uništili i narod njihov cijeli. Eno kuća njihovih, zbog nasilja koje su činili pustih. Pu tome je zbilja znak za ljude koji znaju. I spasili smo one koji su vjerovali i bogobojazni bili. puta. Kad reče narodu svome, Zar razvrat činite, a vi to vidite? zar muškarcima strasno pristupate, a ne ženama? Zbilja ste vi narod neznalački. Zbilja ste vi narod neznalački. naroda njegova ne bi bio drugi osim što bi rekli. Lutovu porodicu iz vašega grada prognajte. To su ljudi koji se čisteju. smo spasili njega i porodicu mu. Osim žene mu. Podredili smo da ona bude među uništenim. I na njih smo žestoku kišu spustili. O, zneli kiše pomenutim. Ti reci, hvala Allahu i selam, spas robovima njegovim koje on odabra. Hvala li je Allah bolji ili oni koji njemu pridružuju oni. Onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i sa neba vam vodu spustio i s njome vam da obniknu bašće pune divote mi dajemo أَمْ بَتْ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان Nije vaše da vi učinite da drvo njihovo izraste. Pa ima li Boga uz Allaha? Nema. Oni su ljudi koji se od istine okreću. Onaj koji je zemlju staništem učinio i koji je po njoj rijeke proveo i koji je na njoj planine postavio i koji je između dva mora predredu stavio pa ima li Boga uz Allaha Nema. A većina njih ne zna. Onaj koji se odaziva nesretniku kad ga zazove i koji otklanja zlo i koji čini da vi namjesnici na zemlji budete. Pa ima li Boga uz Allaha? Kako se vi samo malo opominjete? Kako أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ Onaj koji vas u tminama kopna i mora napućuje. I koji kao blagovijest vjetrove pred svojom milošću šalje. أَمَّنْ treba ima li Boga uz Allaha Allah je visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju oni. onaj koji stvaranje započinje i potom stvaranje ponavlja. I koji vas obskrbljuje s neba i zemlje. Pa, ima li Boga uz Allaha? Ti reci, dokaz donesite ako istinu govorite. Ti reci, tajnu ne zna ni na nebesima, ni na zemlji, niko osim Allaha. i oni ne znaju kad će proživljeni biti. Zar da oni nešto o onom svijetu znaju? ne znaju. Oni samo u njega sumnjaju. Šta više, oni sprem njega slijepi su. A oni koji ne vjeruju, vele. zar kad budemo prašina mi, a i naši preci? Zar ćemo zbilja izvedeni biti? Nama se ovim prijetilo, a i precima našim. još davno. Nije to, osim priča naroda drevnih, ništa drugo. Ti reci, putujte po zemlji vi, pa vidite kakav je kraj bio onih koji su zločine činili. Ne tuguj za njima ti. I zbog toga što spletke kuju, ne budi utjeskobi. Ne budi utjeskobi. i oni pitaju kad se već ta prijetnja ako govorite istinu ti reci Pogodit će vas zbilja nešto od onoga što pozorujete vi. A gospodar je tvoj doista dobar ljudima. Ali većina njih nisu zahvalni. I gospodar tvoj zbilja zna sve što skrivaju grudi njihove i ono što na javu iznose. mogućeg skrovitog na nebu i na zemlji, pa da nije u jasnoj knjizi. Doista, ovaj Kur'an ukazuje sinovima Israila većinu onoga u čemu se oni razilaze. Izbilja je ona uputa i milost vjernicima. doista. Gospodar tvoj će presuditi među njima po svojoj presudi. On je silni i sveznajući. I na njega se osloniti doista si ti na jasnoj istini. A ti ne možeš mrtve dozvati, niti gluhe, kad su leđa okrenutih pozvati. Niti možeš slijepce iz zablude njihove na stazu pravu uputiti. Ti ćeš samo dozvati one koji koji vjeruju u naše znake. Oni su nama predani. A kad za njih riječ padne, mi ćemo im životinju jednu iz zemlje izvesti koja će im progovoriti da ljudi nisu doista u znake naše čvrsto vjerovali. Why are we? A na dan kad mi iz svakog naroda po skupinu jednu saberemo, od onih koji su znake naše poricali, pa u redove budu poredani. kad dođu, on će ih pitati. Da li ste vi znake moje poricali? A da ih nikakvim znanjem niste obuhvatili? i riječ će za njih pasti zato što su nevjernici bili. Pa oni neće ni progovoriti. Zar ne vide oni da smo mi noć dali da se u njoj smire oni, a i dan vidljivi. Doista, za ljude koji vjeruju, u tome su znaci. a pa na dan kad se puhne u rog. Pa od straha presmisnu oni što na nebesima i zemlji su. Osim oni koje Allah tjedne sačuvati. Svi će njemu krotko doći. a ti vidi iz planine. I misliš da su one nepomične. A one hodom oblaka hode. Allahovo je to dijelo koji savršeno je dao sve. ko nije obaviješten o onome šta vi činite. Ko učini dobro dijelo, njemu pripada nagrada bolja od toga. Zdravljamo oni će na danu sudnjemu sigurni biti od straha. Ako zlo dijelo učini, takvima će lica u vatru gurnuta biti. Pa zar se vi za drugo kažnjavate Osim za ono što ste radili Meni je zapovjeđeno da robujem samo gospodaru grada ovoga. Koga je on učinio svetim, a njemu sve pripada. I meni je zapovjeđeno da budem predan. وَأَنْ أَكْرِ i da Kur'an kazuje pa ko se na stazu pravu uputi za dobro samoga sebe se uputi ako se zabludi prepusti ti reci ja sam samo od onih koji opominju I ti reci, hvala Allahu. On će vama pokazati znake svoje, pa ćete ih vi spoznati. A gospodar tvoj nemaran nije sprem onog što vi činite.